O büyük adını gaffar eyledin Allah'ım Allah'ım güzel Allah'ım İbrahim'e odu gülzar eyledin Allah'ım Allah'ım güzel Allah'ım Bağışlar bizleri affet Allah'ım İsmail'e koçu kurban eyledin Yusuf'u Mısır'da sultan eyledin Muhammedin Eyyub'un derdine derman eyledin Allah'ım Allah'ım güzel Allah'ım ne olur bizleri affet Allah'ım Musa Tur dağında kelam eylemiş İsa göklerinde devra ihsan eylemiş İdris cennetinde bayram eylemiş Allah'ım Allah'ım güzel Allah'ım ne olur bizleri affet Allah'ım Dostunun adını Habib eyledin Onu dertlilere Tabib eyledin Ümmet olmak bize nasip eyledin Allah'ım Allah'ım güzel Allah'ım ne olur Bağışlar bizleri affet Allah'ım Habibin Muhammed mirac olmuştur Aşık maşukuna vuslat bulmuştur Kana kana Mevlam seni görmüştür Allah'ım Allah'ım güzel Allah'ım ne olur bizleri affet Allah'ım